У меншай палавіне дома ад двара жыў поп. У большай адсаду быў сельсавет. Два пакоі былі асвечаны вялікімі лямпамі. На падлозе насыпаны былі пілавіны, сталы былі пазаліваны атрамантам і голыя. У палітурованную шафу, былі прыроблены грубыя дзверы з дрэнна абгаблёваных дошчак. Вялізны замок адцягваў тонкі прабой з двух драцяных сагнутых цвікоў. У пустым меншым пакоі дагарвала ў лямпе газа, у большым хлопцы мазалі насценную газету. Вокны былі адчынены ў сад, ліст паперы ляжаў на стале, удвух размалёўвалі яго. Вакол шчыльна панавісалі хлапячыя твары. Каля дома, у выгараджаным у садзе двары, поўна было хлопцаў і дзяўчат, Юрка і Юзік уціснуліся між чужых локцяў да самага стола. Чорны як смоўш, Масімаў Петрык спрачаўся. А от я калі захачу, дык яшчэ і нап'юся. Ніхто мне не забароніць. Я сам за свой заработак. Я сам адзін всю гаспадарку ўправляю. Дык, дык каб яшчэ не пагуляць, то ты не крычы тут, Я гавару, Яго адазвалі ў бок, пасля некалькі хлопцаў выйшлі з ім у сад, Юзік і Юрка рушылі за імі. У садзе, узлёгшы на плот, Петрык даводзіў: « Маладыя гады неўзаметку пройдуць. І не агледзіся. Я праз два гады ў навабранцы пайду. А пасля салдат зусім другое. Можа, я тады ажанюся, Дык і мяняцца ўсё, А цяпер хаця б пагуляць гэтымі гадамі. Колькі тут засталося гадоў два якіх, Ты, братка клему сам павінен ведаць. Клемуся тут няма. О дзе ж ён? Клемусь спотыкаючыся на няроўнай зямлі петрык пайшоў у бок вуліцы юрка шапнуў юзіку петрык жа з макаркаваю волькаю гуляе ну яй богу я нават сам бачыў что як яны вечарам под ручку ішлі ідуць баючыся каб ніхто не ўбачыў а я гляджу свайго двара ёй богу ж праўда по кот дурны Чаму ж ты не гукнул на іх або няхай бы свіснуў моцна ну але трэба было свіснуть ой трэба было свіснуть клемусь белагаловый цыбаты пералез цераз плот аднекуль з папоўскага двара Ён падышоў да хлопцаў і ляпнуў юзіку по плячы по Юзік спрытна вылузаўся з-пад рукі з дробнаю вясёласцю ў голасці. Ай-ай, братка, ну клемусь, не чапайся. Клемусь, гойдаючы каленьмі, Цесна абцягненымі чорнымі порткамі з прыточанымі ў вершсях галліфе, адказаў: « Я чуў, што твой бацька хоча, каб ты ажаніўся. Юзік пастараўся не зразумець: хто ты? <laughs> Табе ж бацька казаў, каб ты шукаў сабе якой-небудзь кабеціны. <laughs> Юрка зарагатаў. Юзік з раздум'ем плюнуў сабе пад ногі. Хлопцы засмяяліся, пачалі гаварыць пра капелю, гаварыў клемусь. Нават каб мы пасля злаўчыўшыся, пачалі вяселлі граць, Дык на тое выгадава выгадалі б. Это каб адно цяпер купіць струмант. А хто ж цябе граць научыць? Не святыя гаршки лепяць. Можна было б на месяца два наняць якога-небудзь капельдуткіна. Няхай бы вучыў, хлопцы зарагаталі. Гаворка пайшла далей, А каб гэта кожная хата дала частку на арганізацыю капелі. А рэшку дала пажарная дружына, бо наўсёдык у яе не хопіць грошай. Нічога там няма. Ну ніхто і не дай жа ніхто табе. Ткніся адно, у якую сабе хочаш хату, Дык пакажуць табе такую музыку, што <laughs> не рад будзеш. Цябе за гэтую выдумку кожная баба памыямі абліе. Твайму або майму бацьку патрэбна музыка, На чорта яна яму. Ён мусіць, як маладым быў, дык не вельмі быў ахвоч да яе. Хто? Твой бацька? Мой бацька сам музыкантам быў. Яго ж бацька ў дудку свістаў. Тут жа кажуць, свая капеля была, дудкі і два бубны. Хлопцы зарагаталі. Чо ж гэта вы, а? Ей богу! мой бацька рассказывае один бубен малы а другі вялікі ты думаешь что твайму бацьку не патрэбна музыка грошаю яго няма а вот что а спраў ты музыку як ён сам рад будзе все роўна ніхто табе на капелю грошай не дасць ну не дасць А каб гэта нам самім, Мы ж самі гаспадары, каб гэта кожны з нас прадаў, можа хоць і цішком ад бацькі, пабудоў колькі жыта, Ды самім справіць струмант, А пасля ўсё вярнулася б нам, пачалі б вяселлі граць, зарабілі б. Тамаш і Алесь выйшлі з бакавога пакойчыка сельсавета. Грукаючы ботамі па сашморганых дошках ганка Тамаш пачуў, канец гаворкі і сказаў: « Дык жа ты граць не ўмееш, смаркач ты. Папрашу дядзька цябе, <clears throat> каб ты наўчыў. Ты хочаш, каб я тебя граць вучыў? Чаму іншаму, дык я магу, а граць, дык няхай ужо цябе які іншы махальнік навучыць. І разам за лесем убіўся ў кучу хлопцу. А чаму ж ты, дядзька, мяне іншаму можаш навчыць? Чаму іншаму? Ха -ха, дзівак і густа адхаркваючыся, стаяў, курыў. Масімаў Петрык падышоў з боку вуліцы, клемусь гаварыў. Дык давайте хлопцы, но ну, складомся. Тамаш сказаў: складомся ды вып'ем. Клемусь адказаў: куды табе дядька піць з намиамі, з гэтакаю блазнотаю а чаму не уго і помаўчаўшы дадаў даўно я не піў ей богу ужо месяцаў са два будзе хочацца выпіць ей богу ну то чаму ты дядзька не вып'еш часу няма Это такая справа, што калі выпіў, Дык за работу пасля не возьмешся. Это хіба, каб калі святы дзень падабраў. Ды і сказаць і кампані няма, от што. ты еш усе, абы вып'е, дык адразу або пачне цалавацца лезці або біцца а найчасцей дык усё крыўду сваю выказвае а тут як ты з ім цалавацца будзеш калі на іншага і на цвярозага гадка глянуць няхай ён прападзе няхай ён Клемусь зноў пагойдаў каленьмі і сказаў: Ну то як будзе? Будзем складацца ці не. Раптам ён заўважыў: Юзік малы і смешны. Тут у тамаша под локцем пробаваў зацягнуцца на поўныя грудзі махоркаю клемусь сказаў: « А браткі сам як вож, А папяроса як дручок на губе ляжыць. І зацягнуў высокім голосам над зялёнаю лукою, Ходзяць мухі талакою. Там аж падумаў, сказаў: « От у мой час песню спявалі, якую. Эх, мой Божа, сівы конь стаіць, А якая гэта песня? А это значыць, паехаў хлопец ваяваць, а яго забілі. Дык конь адзін без яго прыбег дадому. Больш тысячы вёрт бег, а дадому трапіў. Прыбягае ён дадому, бачыць вароты зачынены, у дворня ўвойдзе. Ён пацёрся мордаю в окно. А маладая жонка таго хлопца, з якой ён пажыў усяго один дзень, не пускае таго коня ў двор. Кажа, калі ты хоць не жывога яго не прынёс дадому, дык няма табе месца больш тут. А конь разумее ўсё, ды вядома, расказаць нічога не можа. Так стаіць і нудзіць, хоча заплакаць, ды слязы не можа выпусціць. Так і стаяў увесь час каля зачыненых варот, пакуль тая маладая ламала руки на ганку стоячы. Ну, а далей што? Далей у песні нічога не гаворыцца. Ну ды от і спяваецца. Ах, мой Божа, сівы конь стаіць. Тамаш выдзьмуў спрытна з папяросніка не да курак, Клемусь зноў зацягнуў. Над зялёнаю лукою ходзяць мухі талакою. За радасным захапленнем усе, хто быў тут гукнулі, пад гарой на гары, таўкуць кашукам марыяйф ёю. Тамаш паварушыў плячыма, уткнуў галаву ў грудзі і пайшоў раптам адсюль. Мінуўшы браму, заспяваў ціха той прымчаўся конь дадому. Ах мой Божа, сівы конь стаіць. Ішоў далей, оглядаючыся, каб ніхто не ўбачыў і не пачуў. Юрка адышоўся ад брамы і слухаючы раптам прыпомніў і уявіў. Вока ў кульгавага коня глыбокае і не міргае ў ім затуманены смутак. Адышоўся яшчэ далей, палажыў бараду на сукаватую жертку нізкага плота, і запалі ў вачах агні ад страшнай навалы вострага смутку